Lo veo boy. Estoy casi pegado. Estoy casi pegado. Te casi pegado. Te casi pegado. Te casi pegado. Te casi pegado. Te casi pegado. Te casi pegado. Estoy casi pegado. casi pegado. casi casi Tengo la muñeca un casi robado. Puta, my wrist, pujeron my dick. Me tomo una. Pa, pa, pa. putazo en ok Vendiendo la que. Se comen el amor, Nos ven en Blu-ray. Fumando flores, me siento en Vice City. Dame una jarra de tinto con piri. Yo soy rapero como Hello Kitty. Buscando flowers, me siento. Como eres joven, cooking pilete. No tengo de oro, me falta un diente. Subo una foto, se la red redes. voy en más bola que Winning Eleven. Putate con confirman fumando una L. Tengo los gordos, de what chase. Reparto droga, voy en escape Te casi pegao, Te casi pegao, Te casi pegado. Te casi pegado. Te casi pegado. Te casi pegado. Te casi pegado. Sticker pe, Caca. Ey. Fuck them. God Tu culo rozando mi carne. Cobrando y sin tener el partner. Estoy que camino en el aire. Ah, oh, ah, Llegaron los nenes del flat out. Pa' escucharnos pagar como en flat out. Ahora nos llevamos el shout out. Los billetes no sirven, se queman. Los partimos en jungla maquena. De almuerzos el panorama. Su culo lo como de cena.